ली کو बरव हथे ست रे कुथो रुख सत करावन ते हक हमशर करदावन चवा डोली अक تو तव हथे बन रेकू रुख सत करावन ते हक हम शेर करदावन बिरा भेण कु रुख सत करोली भेण जी ख़ुद चवें तुरोंदे बैण को अकबर रावण अखेरे गल तोड़े उजड़े कुलावन ते हक हम शेर दा एक रदावन चवा डोली